Եթերում քաղաքագետի ամբյոն հաղորդաշարն է, խոսափողի մոտ է քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Բարեկամներ, այսօր մեր զրույցի թեման Արցախում եւ նրա շուրջ առաջացած վտանգահարույց իրավիճակն է, այն մարտահրավերները, որոնք իրենց բնույթով ու պատճառահետևանքային կապով թե արտաքին են եւ թե ցավոք ներհայկական։ Պատմությունը անշուշտ կրկնվելու ունակություն ունի։ Մանավանդ վտանգավոր կամ վտանգ պարունակող ու հարուցող կացության առումով։ Եթե եւս մեկ ավելորդ անգամ թեկուսը պանցիկ հետադարձ հայաձգենք մեր ժողովրդի անցած բազմադարյա ուղուն, ասենք, ինչու շատ հերուն գնանք, հենց միայն նորագույն պատմության վերջին 30 եւ ավելի տարվան, ապա հստակ ականատես կլինենք, որ բոլոր այն վտանգները, որոնք այսօր զարգացած են մեր ժողովրդի առաջ, մեր նախնիկ, ինչու՞ չէ, նաեւ մեր ներկա սերունդները քանիցս առնչվել են դրանց։ Նորագույն պատմությունից հիշենք այն սոցիալ-տնտեսական թվում էր, թե անելանելի ցանրագույն վիճակը, որի մեջ հայտնվել էր Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի բնակչությունը Արցախյան շարժման, Արցախայցյան ազգային ազգագրական պայքարի տարիներին, Ադրբեջանի կողմից համատարած շրջափակում, գազի, էլեկտրական հոսանքի բացակայություն, ժրարատ երկրամասում խմելու ջրի նաև առաջին անհրաժեշտության կենցաղային ապրանքների ու սնդամթերքի մանավանդ հանապազորյա հացի խիստ պակաս մեզ պարտադրված արյունահեղ եւ ավերիչ պատերազմ զգալի թվով մարդկային կորուստներ, գյուղական բնակավայրերի հայաթափում եւ այլն եւ այլն։ Կարելի է այդ ցավալի ցանկը շարունակել թեկուս, հազի թե իմաստունի շարունակել, քանզի բոլորս էլ ապրել լիուլի ճաշակել ենք այդ դարն իրողությունները։ Բայց Փարքն է ժողովրդին, որ դույսն իսկ չբհատվեց, չհուսալքվեց, այլ կարողացավ ուժերի միասնական լարումով հաղթահարել այդ աղետները, առաջնորդվելով իր պայքարի արդարացիության նկատմամբ ամուր հավատով եւ աներեր կամքով։ Գեղկանգնի, գերանգ կոտրի ժողովրդական իմաստության սկզբունքով։ Բնականաբար Հայաստանից Արցախ ձգվող գազատար խողովակի վերջերս մարտի 8-ի գիշեր տեղի ունեցած պայթեցումը գերեվարված Շուշիի մերզակայքում եւ գազի ուղիղ 11-օրյա բացակայությունը, որ մեր ողերիմ ճշոմու ադրբեջանական հրոսակների հերթական շակերտների մեջ ասած սխրանքի ու հերոսականության արգասիք էին, կարելի է բնորոշել ոչ այլ կերպ, քան խաղ ու պար այն կենցաղային դժվարությունների համեմատ, որոնք մեր ժողովուրդն ապրել է անցյալ դարի 80-ականների վերջերին եւ 90-ականների սկզբներին։ Գազատար խողովակը ի վերջո վերականգնվեց եւ գազը դարձյալ հասավ Արցախ։ Այո, Ռուսաստանի խաղապահ զորախմբի վարած բանակցությունների եւ Արցախգազի մասնագետների երանդուն ջանքերով Սակայն առավել կարևորն այն է, որ մեր ժողովուրդն իր ամբողջությամբ մեջ գուցեև առանձին անհատական բացառություններով հանդերձ վերստին գտնվեց իր հպարտ էության բարձունքի վրա, ամենևին չնվնված, վստահ, որ կհաղթարի նաև այդ դժվար կացությունը եւ ինչպես տեսնում ենք հաղթահարեց։ Հիշենք 1991 թվականի ապրիլի վերջերին սկիզբ առած եւ ամիսներ տևած օղակ ահաբեկչական ռազմագործողության մեզ համար ցաներ հետևանքը 23 հայկական գյուղերի հայաթափումը Գետաշենի ենթաշրջանում եւ Հադրութի շրջանում, ապա եւ 1992-ի հունիսին ընդամենը երկու օրվա ընթացքում Շաումյանի շրջանի անկումը Այնուհետև Մարտակերտի շրջանի տարածքի գերակշիռ մասի կորուստը եւ բազմահազար մեր հայրենակիցների բռնագաղթը պապենական օջախներից։ Իդեպ հայոց հանրային քննարկման հարթակներում ստեփ-ստեփ հարց է բարձրացում Արդյոք այդ կորուստները բացառապես Արցախի ինքնապաշտպանության ուժերի, իսկ Մարտակերտի անկման պարագայում պաշտպանության բանակի անզորության հետևանք էին եւ ադրբեջանական զինուժի հզորության արդյունք, թե մեկ այլ պատճառահետևանքային կապի արգասիկ։ Բայց քանի որ պատմությունը նաև ժամանակի հոլովույթում փակագծեր բացելու հատկություն ունի, ուստի ահավասիկ հետսետե մեկ առ մեկ բացահայտվում ջրի երես են հանվում այն իրական պատճառները, որոնց հետևանքով մեր ժողովուրդը հայտնվեց այդ չարաբաստիկ իրավիճակում։ Այսպես վաղուց արդեն հայտնի է, որ օղակ ռազմագործողություն տակավին խորհրդային Կրեմլի եւ Բաքվի, իսկ ավելի կոնկրետ բլուզման գործընթաց ապրող ԽՍՀՄ առաջին եւ վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովի եւ Ադրբեջանի Կոմքսի կենտկոմի առաջին քարտուղար, ապա անկախացած Ադրբեջանի առաջին նախագահ Այազ Մութալիբովի Չարանենք ծրագրի բաղկացուցիչ մասն էր։ Ինչպես հետագայում ընդգծուն սնապարության պատմել է այդ հանցակիցներից երկրորդը Մութալիբովը, ինքը օգտագործելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանը ի տարբերություն Ադրբեջանի կտրականապես հրաժարվել է աչակցել ԽՍՀՄ պահպանման հարցի վերաբերյալ 1991 թվականի մարտի 17-ի համամիութենական հանրակրվեի անցկացմանը, փակագծերուն նշենք, Իդեպ դա ԽՍՀՄ ողջ պատմության մեջ առաջին եւ վերջին հանրակրվեն էր։ Գորբաչովին վերջապես համոզել էր թույլատրել իրագործելու Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի հայաթափման ծրագիրը, որ մինչ այդ քանիցս ներկայացրել, բայց մերժում էր ստացել։ Եվ քանի որ Գորբաչովը հաստիկ զայրացած էր Հայաստանի եւ Հանրակրվեին նույնպես չմասնակցած մյուս 5 միութենական հանրապետությունների վրա, իսկույն եւ այդ համաձայնությունը տվել։ Նման խնդրի միայնակ լուծումը բնականաբար վեր էր Բաքվի ուժերից։ Ոստի է Մոսկվայից համապատասխան առաջադրանք տրվեց Ադրբեջանում տեղակայված խորհրդային զորքերին, որոնք եւ ադրբեջանական օմոնական ստորաբաժանումների ներքին գործերի նախարարության հատուկ նշանակության մոբիլ ջոկատների հետ միասին սկսեցին իրականացնել այդ հանցավոր ծրագիրը։ Ինչպես հայտնի է, այն թերի մնաց Մոսկվայում արտակարգ դրության պետական կոմիտեի ռուսերեն հապաումով ԳԿՉՊ-ի կողմից սկիզբ առած իշխանապողության ձախողված փորձի արդյունքում։ Հիմա ժամանակի հերվից ակամա հարց է ցակում։ Զուտ մարտավարական առումով որքան ողջամիտ էր Արցախյան շարժման ալիքի վրա Հայաստանում իշխանության եկած հույշական գործիչների պահվածքը համամիութենական հանրակրվեի հարցում։ Ընդորում այն պարագայում, որ մասնակցելով հանդերձ այդ հանրակրվեին եւ ԽՍՀՄ պահպանման հավանության անասելի բարձր, բայց իրականում հիմնովին կեղծ վիճակագրական տվյալներ ներկայացելով Մոսկվային, Բաքուն ամիսներ անց օգոստոսին պաշտոնապես աջակցություն հայտնեց ԳԿՉՊ-ի ձեռնարկած խռովությանը, ուղղված նույնիսկ Գորբաչովի իշխանության դեմ։ Իսկ իշխանապողության փորձի ձախողումից օրեր անց 1991 թվականի օգոստոսի 30-ին ընդունեց հրճակագիր Ադրբեջանի անկախության մասին։ Արդյոք մարտավարական առումով սխալ չէր Հայաստանի հույժական ղեկավարության քաղաքական կողմնորոշումը, Առավել եւս այն դեպքում, երբ ակնհայտ վտանգված էր հայ ժողովրդի մի ստվար հավաքական հատվածի ազգագրական պայքարի ելած Արցախայության ճակատագիրը։ Ապազգային քաղաքականության առումով առավել վտանգավոր էր Հայաստանի նոր հրեշական իշխանությունների վերաբերմունքը անկախ պետականություն հրճակած Արցախի նկատմամբ։ Իմ մեկնաբանություններից մեկում միառիթով ես արդեն նշել եմ, որ մայր հայրենիքի Հայաստանի հետ վերամիավորման գաղափարի վերափոխումն Արցախի պետական անկախության հրճակման քաղաքականության որպես ռազմավարական նպատակ ծնունդ է արել ոչ թե Ստեփանակերտում, այլ որքան էլ անսպասելի թվար հենց պաշտոնական Երևանում, Դերևս 1990 թվականին հայկական ԽՍՀ 12-րդ գումարման Գերագույն խորհրդի ընտրություններից անմիջապես հետո կրկնում եմ Արցախյան շարժման ալիքի վրա Հայաստանում իշխանության եկած եւ քվեարկությունների 4 փուլի արդյունքում հանրապետության օրենսդիր մարմնի նախագահի պաշտոնը օգոստոսի 4-ին զբաղեցրած հրշական առաջնորդի նախաձեռնությամբ ու պարտադրանքով Հատկանշական է, որ դեռևս 1989 թվականի օգոստոսին իր բացակայությամբ ընտրվելով հայկախոսը Գերագույն խորհրդի падգամավոր, իսկ հաջորդ տարվա հունվարին Գերագույն խորհրդի նախագահության անդամ, այդ ընթացքում նա իր համաձայնությունն էր տվել ԽՍՀՄ նախագահ Գորբաչովի հրամանագրի նախագծին, ճանաչելու Արցախը որպես ինքնավարություն Ադրբեջանի կազմում։ Պարզ էր, Մաուրը, այսինքն Արցախյան շարժումը նրա քաղաքական հաշվարկով արդեն կատարել էր իր գործը, հետապես Մաուրը կարող էր հեռանալ։ Ինչ խոսք, քաղաքականությունը որպես մարդկային գործնեության ասպարեզ միշտ չէ որ ենթակա է թեկուս 7 անգամ չափված ու ձևված հաշվարկների եւ ունակ է ի հակակշիռ դրանց, երբեմն նաեւ անցանկալի անակնկալներ մատուցել քաղաքական գործին։ Հայաստանի նորընտիր առաջին նահագայի համար նման անցանկալի անակնկալ էր, երբ 1991 թվականի դեկտեմբերի 30-ի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում Արցախում իշխանության եկան դաշնակցական գործիչները։ Գաղտնիք չէ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ի սկզբանե երթվյալ հակադաշնակցական էր եւ այդպեսին էլ մնում է առ այսօր։ Անշուշտ պետության ղեկավարի խիստ զբաղվածության պատճառով չէ, որ 3 օր շարունակ նա հրաժարվում էր Երևանում ընդունել առաջին պաշտոնական այցով Հայաստան ժամանած ԼՂ առաջին գումարման գերագույն խորհրդի նախագահ Արթուր Մկրտչյանին, ինչը թե նա հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցության անդամ է։ Պաշտոնական Երևանը փաստորեն գրեթե դադարեցրել էր զենքի ու զինամթերքի դիզելային վարելիքի մատակարարումները Բաքվի կողմից պատերազմի մեջ ներքաշված Ստեփանակերտին։ Իսկ Շուշիի ազդագրման ռազմագործողության հաղթական ավարտն անասելի զայրույթով էր համակել Հայաստանի նախագահին։ Ես այն ժամանակ աշխատում էի Հայաստանի Հանրապետության հատուկ ծրարերի պետական վարչության տեղեկատվության եւ վերլուծության դեպարտամենտում, ապա եւ Հայաստանի նախագահի աշխատակազմում որպես Ադրբեջանի հարցերով քաղաքական վերլուծաբան։ Եվ հիշում եմ Արցախի պաշտպանության բանակի յուրաքանչյուր ռազմագործողությունից առաջ Ստեփանակերտից մեկեն ընդհատվում էր հերոսային կապը Երևանի հետ իր միջքաղաքային կառավարական գախտնի եւ գերգախտնի տեսակներով Ինչը թե պաշտոնական Երևանը չկարկադրի դադարեցել ճշնամու այս կամ այն ռազմական հենակետի վերացման գործընթացը մանավանդ ադրբեջանական բնակավայրերում եւ հերոսային կապը վերականգնվում էր միայն գործողության ավարտից հետո։ Լեոն Տեր-Պետրոսյանին անհրաժեշտ էր Արցախի ղեկավար կարգել իր կուսակից ու հավատարիմ մարդու, որպիսին նա տեսնում էր բացառապես Ռոբերտ Քոչարյանին։ Կա այսպիսի մի հորի ասացված նպատակն է որոշում միջոցները։ Հենց այդ սկզբունքի ցավալի հետևանքներ էին նախ Գերագույն խորհրդի նախագահ Արթուր Մկրտչյանի ողբերգական մահը 1994 թվականի ապրիլի 14-ին, Իսկ հետագայում նաև մի շարք զորահրամանատարների նահատակության առ այսօր մինչև վերջ չբացահայտված հանգամանքները, ապա պաշտպանության բանակի նույն թվականի ամառային զախողումները Շահումյանի եւ Մարտակերտի շրջաններում ծավալված մարտերի ընթացքում։ Շահումյանի անկումը, որ տեղի ունեցավ 1992 թվականի հունիսի կեսերին, հիմնականում պայմանավորված էր հետխորհրդային Կրեմլի եւ Բաքվի համագործակցությամբ, որի արդյունքում հայկական բնակավայրերը որպես առաջապահ ուժեր գրավում էին դերևս Ադրբեջանում տեղակայված ռուսաստանյան սպառազեն զորամասերը, ապա բռնազավթված բնակավայրերում նրանց սև գործը գիշատչաբար շարունակում էին ադրբեջանական օմոնականներն ու ավարարու խառնամբոխը, հոշոտելով փակչելու անընդունակ եւ իրենց ներում ակամա մնացած ծեր տղամարդկանց ու կանանց։ Իստեղահանված մեր հայրենակիցների շատերը կամ մահացել եւ կամ անհայտ կորել են դեպի մարտակեր ձգվող բռնագաղթի ճամփաներին։ Հատկանշական է, որ Շահումյանցի ինքնապաշտպանական ջոկատներն այդ օրերին ոչ մի ռազմական օգնություն չէին ստանում Հայաստանի իշխանություններից, ոչ զենք, ոչ զինամթերք։ Իսկ ահա նրանց պարտությունը շտապեցին վերագրել շրջանի ինքնապաշտպանության ուժերի հրամանատար դաշնակցական Շահեն Մեղրյանին ու նրա համախոհ զինակիստերին։ Հիշում եմ, այդ օրերին Ստեփանակերտից տեսաժապավեններ էին ուղարկել Երևան, հատուկ ծրագրերի պետվարչություն Ստեփանակերտի կենտրոնական հրապարակում ամբողջված շահումյանցի փախստականների հետ հատուկ նպատակային զրույցներով առայն, թե իբր այդ աղետալի վիճակի գլխավոր մեղավորները Շահեն Մեղրյանն ու նրա կուսակից հրամանատարներն են։ Հայաստանի նախագահականից այո, միևնույն Բաղրամյան 26-ից առաջադրանք հերիչեցված այդ զրույցները ձևակերպել ու տարածել տեսալուրերի տեսքով հանրության շրջանում հայ եղափական դաշնակցությանը վարկաբեկելու նպատակով։ Բնականաբար այդ հանձնարարությունը մեր ջանքերով մնաց ձայն բարբարո հանապատի։ Նույնքերպ առանց զինական աճակցության մնացին նաև Մարտակերտի ինքնապաշտպանները, ռազմաճակատի այդ հատվածում մարտնչող պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները, ինչի հետևանքով ճշնամական ուժերին հաջողվեց բռնազավթել Մարտակերտ շրջենտրոնն ու շրջանի վարչական տարածքի մեծ մասը։ Բնականաբար, ինչպես Շահումյանի պարագայում էր, սկսվեց խաղաղ բնակության բռնագաղթն այդ գravel տարածքներից դեպի Ստեփանակերտ, իսկ այստեղից էլ դեպի Հայաստան եւ արտերկիր։ Պաստորեն Տշնամու կողմից բռնազավթված էր հանրապետության տարածքի ավելի քան 40%-ը։ Ահա այդ աղետալի պայմաններում էր, որ Արցախում տեղի ունեցավ իշխանապողություն։ Գերագույն խորհրդի 1992 թվականի օգոստոսի 12-ի լիագումար նիստում ոչ առանց պաշտոնական Երևանի պարտադրանքի հրաժարական տվեցին խորհրդարանի նախագահ Գևորգի Պետրոսյանն ու կառավարության ղեկավար Օլեգ Գեսայանը։ Ստեղծվեց ԼՂ պաշտպանության պետական կոմիտե, որի նախագահը նշանակվեց Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նորաստեղծ ՊՊԿ-ին փոխանցվեցին օրենսդիր իշխանության լիազորությունների գերակշիռ մասն ու գործադիր մարմինի բոլոր լիազորությունները։ Փորձարու զորավար ազգի պարսան կոմանդոսի Արկադի Տեր Թաթևոսյանի փոխարեն Պաշտպանության բանակի հրամանատար կարգվեց նրա տեղակալ Սամվել Բաբայանը։ Միայն այդ կառուցվածքային ու կադրային փոփոխություններից հետո է, որ Հայաստանից վերսկսվեցին Ժենքու զինամթերքի առատ մատակարարումները։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վերջապես հասել էր իր նպատակին։ Արցախը սկսել էր կառավարել իր հավատարիմ կուսակիցը։ Ահա հենց այդ ժամանակից էլ, երբ Արցախ հասավ աղուց սպասվող սպառազինությունը, սկիզբ առան պաշտպանության բանակի հաջողությունները ռազմաճակատում։ Այն ամենը, ինչ ներկայացրի այո պատմությունը։ Այդ իրադարձությունից անցել է 3 տասնամյակ, բայց ահա նույնը կամ ավելի ճիշտ առավել վատթարը տեղի ունենում ներկայումս։ Սկսած 2018 թվականի մայիսից առ այսօր Ներառյալ 2020-ի սեպտեմբերի 27-ին սկիզբ առած 44-օրյա Արցախցիներից եւ համայն հայության համար քանիցս աղետալի ու ողբերգական պատերազմը, որի ընթացքում Արցախի հանրապետությունը կորցրեց իր պետական տարածքի 3/4-ական մասը իսկ հայ ժողովուրդը գրեց մարդկային մեծաթիվ կորուստներ մեր սիրասուն զավակներին, ովքեր միահամուր իզեն էին ելել ի պաշտպանություն հող հայրենի, իսկ նրանց մի զգալի մասը հերոսաբար նահատակվել մարտադաշտերում։ Շատերի աճյուններն էլ մինչև վերջերս որոնում ու հայտնաբերվում են մարտական գործողությունների վայրերում կամ դրանց հարակից տարածներում։ Հարյուրների են հասում նրանք, ովքեր գերեվարվել են, իսկ քաղաքացիական անձանց պարագայում պատանդ վերցվել, ադրբեջանա-թուրքական զինուժի եւ Արցախի դեմ պատերազմի մեջ ներքաշված միջազգային ահաբեկչության հորոսակների կողմից։ Ավաղ հայ գերիալների մի զգալի մասն այսօր էլ հեծում է ադրբեջանական զնդաններում։ Բաքվի դատական ատյանների ոչ օրինաչափ վճռներով դատապարտված լինելով ազդազրկման երկարատև ժամկետների հույս չունենալով, որ Հայաստանի իշխանությունները երբևէ կհետաքրվեն իրենց դառը ճակատագրով, օգտագործելով պաշտոնապես հասանելի միջազգային ազդեցության լծակները։ Թեկուս համաձայնենք միջազգային ատյաններն էլ իրենց հերթին հաստատուն չեն իրենց իսկ հրճակած մարդասիրական սկզբունքներին եւ ահավասիկ մատամատին չեն խփում փոքրի շատե սատար կանգնելու պետական մակարդակով իրավական անօրինականության զոհ դարձած եւ ադրբեջանական բանտերի դժոխային պայմաններում անասելի տարապանքներ ապրող այդ տարաբախտ հայորդիներին Այսինքն այս խնդրում եւս շարունակում է տիրել այն քար անտարբերությունը, որ միջազգային հանրապետությունը ցուսաբերում էր 2020-ի աշնանային պատերազմում ադրբեջանա-թուրքական եւ միջազգային ահաբեկչության միացյալ ուժերի համատեղ ագրեսիայի եւ Արցախի ժողովրդի համար այդ ագրեսիայի ծանր հետևանքների նկատմամբ, Ինչպես որ ադրբեջանական զինուժի կողմից Արցախի ճակատամերձ բնակավայրերի եւ յենթակառուցվածքների ներկայիս բարբերական գնդակոծությունների եւ ականակոծությունների բարագայում է, որոնց նպատակը խաղաղ բնակության բացահայտ ահաբեկումն է եւ պատմական հայրենի քլքելու պարտադրանքը։ Ասենք ինչ սпасելի կարող ենք ունենալ այդ ատյաններից, եթե աշխարի ամենամեծ, ամենահայտնի, միջազգայինորեն ամենաշատ ներկայացված եւ միջկառավարական ամենահզոր կառույցը միավորված ազգերի կազմակերպությունը, ընթառաջելով պաշտոնական Բաքվի սադրանքին, վերջերս մարտի 18-ին իր ներկայացուցիչներին թույլ է տվել մասնակցելու ՄԱԿ-ին Ադրբեջանի Հանրապետության անդամակցման 30-ամյակի կապակցությամբ 44-օրյա պատերազմում Արցախի գերավարված Շուշի բերդակաղակում հատկապես անցկացված տոնական միջոցառմանը։ Արդյոք դա չի նշանակում, որ միջազգային այդ ամենահեղինակավոր կառույցը, ում հառնված է համայն մարդկության հայացքը, որպես միջազգային խաղաղության ու անվտանգության, ազգերի միջև բարեկամական հարաբերությունների զարգացման, միջազգային համագործակցության եւ ազգերի միջև գործողությունների ներդաշնակման գլխավոր երաշխավորի, այդ պիսով իսկ իրեն հավասարեցրել է ցեղասպան պետությունների Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նվաստ մակարդակին։ Ահավոր է։ Անկեղծ ասելիք շատ կա բայց համաձայնեք հնարավոր չէ այդ ամենը եթերային ժամանակի առումով տեղավորել մեկ հաղորդման մեջ, ուստի ստիպված եմ ամփոփել ասվածը։ Եվ այսպես Հայաստանի Հանրապետությունը Ստորագրելով 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Հայաստան-Ռուսաստան-Ադրբեջան ձևաչափով ընդունված հայտարարությունը Փաստորեն հրաժարվել է Արցախի Հանրապետության եւ նրա ժողովրդի անվտանգության երաշխավորի իր պարտականությունից։ Համաձայն նույն այդ փաստաթղթի 5 տարվա ժամկետով այն ստանձնել է Ռուսաստանի Դաշնությունը, իդեմս Արցախում տեղակայված իր խաղաղապահ զորախմբի։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը բավարարվում է Արցախին սոսկ ֆինանսական աջակցության ցուցաբերմամբ, բնակարանաշինության, ավերված ենթակառուցվածքների վերականգնման ու գործարկման, սոցիալական խնդիրների լուծման նպատակով։ Ինչքան էլ շնորհակալ լինենք այդ աջակցության համար, այնուամենայնիվ համաձայն ենք, Դա բնականաբար ոչ մի չափանիշով հավասարազոր չէ անվտանգության ապահովման հարաճում պահանջին։ Առավելապես անհանգստացում է այն, որ Երևանի պաշտոնական շրջանակներում վերջին ժամանակներս ամենատարբեր մակարդակներով հետսետե հաճախակի է շրջանառվում Արցախի պետական անկախության իրավազորության հարցը։ Այլ կերպ ասած, դարձ ի շրջանս յուր սկզբունքով Փորձ է արվում վերակենդանացնել Հայաստանի առաջին նախագահի Որթեգրած եւ կարծես թե երկու տասնամյակ ի վեր անպետք հնոտիքի պես պատմության աղբանոցը նետված կողմնորոշումը։ Այն է Արցախի իրավայենթակայությունն Ադրբեջանի կազմում։ Հանրահայտ է, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քաղաքական կարիերայում ինչ դերակատարություն ունեցավ նրա այդ հակազգային արկածախնդրությունը։ Մանավանդ նրան եւ իր ներկայիս գաղափարական հետևորդներին ի սկզբանե քաչ հայտնի էր եւ շարունակում է հայտնի մնալ, որ Հայաստանի ցանկացած քաղաքական իշխանության տևականությունը պայմանավորված է առաջին հերթին Արցախի ճակատագրի նկատմամբ ազգանպաստ, ազգաշահ վերաբերմունքով։ Ոստի հուսանք, որ այս անժխտելի, ավելին անողորմ ճշմարտությունը ի վերջո հասու կդառնա նաև Հայաստանի ներկայիս իշխանությունների գիտակցությանը։ Հուսանք, եւ վստահաբար ասենք ամեն։ Ա